bağı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatında gamında ruzigarın görmüşüz. Çok da mağrur olma kim meyhaneyi ikbalde biz hezaran mesti mağrurun humarın görmüşüz. Topu ahı inkisara dar olmaz yine. Kişveri cahın nice sengin hisarın görmüşüz. Bir ile eder binhaneyi ikbali pest.'' Ehli derdin seyli eşkeğin kisarın görmüşüz. Bir hadengi can güdazı ahdır sermayesi. Biz bu meydanın nice çabuk süvarın görmüşüz. Bir güneyler destbeste payigah hicaigah. Bir adet mağruru sadrın itibarın görmüşüz. Kaseyi deryuzeye tebdil olur cami murat. Biz bu bezmin nabiya çok badeharın görmüşüz.